cefa causo por tropezo trovita. Tropezo estas monscale crescanta problemo. Ciel tio concrete evoluas, tion prilumigis esplorista teamo, CAI ricevis pritio tutte claran resulton. Multae industriae landoi havas problemon pri tropezo cae tio lau studajo povus stari en contexto cun tro alta al preno de calorioi de multae homoi. Tiun concludon atingis teamo de la Duke Universitato en la usona Durham per supervida studajo quiu estis publicigita en usona faca periodajo. Estas lautio clare, che homoi farigias tropezae se ili consumas pli da calorioi ol ili besonas, scribas la autoroi. Gis nun tamen estis mal clare, ciu tiom da homoi estas tropezae, char ili alprenas tro da calorioi, au ciu ili for bruligas ne da energio, char ili ne suffice movigias la studajo montras tutte claran resulton. Pli alta al preno de energio ludas por la tropeza criso tec oble pli altan rolon o la forpruligo de energio. Tiun concludon attingis la esploristoi per priugia analiso de datumoi pri la corpa mas indizo cae pri quoto de corpa grasso cae energi consumo de quar homoi el 34 quar logiantarae gruppoi de ses continentoi. Cetio la teamo includis tutte malsaman gruppoin cun tre malsamai vivo stiloi, inter ili chasistoin cae collectistoin, agriculturistoin cae ancau homoin el industriae landoi estis mal pli che montrigis cum texto inter la vivo en economie alte evoluintai landoi, cae pli alta corpa mas indizo, cae quoto de corpa grasso. Quan cam ancau la pruligo de energio, estis pli alta en tiui gruppoi. Per tio montrigis, che la vast scala tropezo en la industriae landoi ne povas esti explicita per tio, che la homoe tie simple ne suffice movigias. La esplorista te amo pli suspectas pri altgrade grade prilaborita in utrajoi estas aparte vastcale productatai en industriae landoi. Altiui nombras exemple colbassoi, dolciajoi, au mangio pretai pladoi. Cie tiui nutrajoi estas amasse consumatai, tie montrigis laula studajo alta quoto de corpa grasso. La causo portio povus esti, che la larga disponeblezzo ca la mal altai costoi de tiui nutrajoi instigas al troa consumo la autoro ja ne havis detala in informo in pri la nutro cutimoi en la prilumigitae gruppoi sed ili supposas che la nutrado en industria e shainas ludi gravan rolon la ekkonoi estas la uili grava informa paso por derivi el tio concerna in mesuroin, exemple en la politico prisano.